Book 2 68 68 68 Yay, lek Büyük, küçük Büyük, küçük Yay, le lek Büyük ve küçük büyük ve küçük ช้างตัวใหญ่ fil büyük fil büyüktür หนูตัวเล็ก fare küçük fare küçüktür มืดและสว่าง karanlık ve aydınlık karanlık ve aydınlık ตอนกลางคืนมืด gece karanlık gece karanlıktır ตอนกลางวันสว่าง gün aydınlık gün aydınlıktır แก่ชรา หนุ่มสาว yaşlı ve genç yaşlı ve genç คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก dedemiz çok yaşlı dedemiz çok yaşlı เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม o 70 yıl önce henüz gençti o 70 yıl önce henüz gençti สวยและน่าเกลียด güzel ve çirkin güzel ve çirkin ผีเสื้อสวย kelebek güzel kelebek güzeldir แมงมุมน่าเกลียด örümcek çirkin örümcek çirkindir อ้วนและผอม şişman ve zayıf şişman ve zayıf ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน 100 kiloluk bir kadın şişmandır 100 kiloluk bir kadın şişmandır ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม 50 kiloluk bir adam zayıftır 50 kiloluk bir adam zayıftır แพงและถูก pahalı ve ucuz pahalı ve ucuz รถราคาแพง araba pahalı araba pahalıdır หนังสือพิมพ์ราคาถูก gazete Ucuz. Gazete ucuzdur.